Əmmə bəd, əziz qardaşlarım, hamınıza, eləcə də özümə Allahdan qorxmağı və Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmin yolunu tutub getməyi nəsət edirəm. mən sizə Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmin bu ümmət üçün ən çox qorxduğu fitnələr barədə danışmaq istəyirəm. Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm hədislərin birində buyurur ki, mən bu dünyadan köçdükdən sonra sizin üçün ən çox qorxduğum şey dünyanın zövq-i səfa və bərbəzək qapılarının sizin üzünüzə açılmasıdır. Bu nə deməkdir, qardaşlar? O deməkdir ki, sahabələrin vaxtında hamısı ahirətə bağlı olan insanlar idi. Rasulullah s.a.v. ona görə o ümməti, o nəsli tərif edir. Eronlardan birisinin yarım ovuc verdiği sədəqə, onlardan sonra gələnlərin Uhud dağı boyda verdiyi sədəqədən qat-qat artıqdır. Savabı qat-qat artıqdır. Nəyə görə? Niyəsini <clears throat> Abdullah ibn Məsud radiyallahu anhdan soruşduqda o belə cavab verir. Deyir ki, Məhəmməd sallallahu aleyhi və sələmin sahabələri ahirətə sizdən daha çox könül bağlayar və dünyaya sizdən az can atardılar. Təsəvvür edin, səhabədir, Xabbəb ibn-i Ərat radiyallahu anh öz komasının evi demirəm, iki mərtəbə, üç mərtəbə ev demirəm, öz komasının uçmuş bir tərəfini düzəldərkən dostları yanından gəlib keçir və ondan hal əhval tutur. Keyfin halı necədir deyir. O da təəssüf hissi ilə deyir ki, görmürsünüz, dünya başımı qatıb. Onlar hər an, hər an ahirəti üçün savab qazanmağa çalışardılar. Onlardan sonra gələnlər zəifləyə, zəifləyə, zəifləyə, zəifləyə o səviyyəyə gəlib çatdılar ki, kafirlər onların üzərində hükümranlıq etməyə başladılar. Niyəsini hər kəs vicdanla öz nəfsinə sual versə tapa bilər. Peyğəmbər s.a.v. bizə bu dini öyrədib, əmanət qoyub getdi. Lakin bu dini daşıyanlar onu layiqincə daşımadılar. Bugünkü gündə müsəlmanlar o vaxtki müsəlmanlardan fərqlənirlər. Sahabələr İslama gəldiyi gündən sonra ta ölənə dək yaxşı işlər görməkdə biri-biri ilə ötüşərdilər. Ötüşərdilər. Kim nə qədər çox yaxşı iş görəcək. Lakin, indiki nəsilə baxırsan, İslama gələndə imanı çox olur. Çalışır hər şeyi vaxtı-vaxtında eləsin xırda sünnələrə qədər yerinə yetirir. Getdikcə zəifləyir. Əksinədir. Adam İslama gəlir, hər bir şeyi yeri yerində yetirməyə, yerinə yetirməyə çalışır, lakin dünya onun başına o qədər qatır ki, bir də ayılır, adi zikirlər etmək yada düşmür. Səhər-axşam zikirlərini eləmir namazdan sonraki zikirlər eləmir. Yeməkdən qabaq Bismillah nədir ki, onun yadına düşmür? Bunun səbəbi dünyaya daha çox bağlı olmağı, günahların artmasıdır. Və istəyirsinizsə ki, Allah subhanahu aleyh sizləri daim bu yolda sabit qalmağa müvəffəq eləsin. İndi deyəcəyim duanı zikri qulağınızda sırqa edin. Bu dua özündə üç şeyi əhatə edir ki, bu üç şey bu həyatda müminin xoşbəxt olmasına, qiyamətdə də uğur qazanmasına kifayət edir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Muaz ibn Cəbə radiyallahu anhuya deyir ki, ey Muaz, hər namazdan, hər namazda, namazın sonunda bu duanı etməyi unutma. Hər namazda. Allahümme əinni alə zikrikə və şükrikə və husni ibadətikə. Bu üç şey müminin həyatını qurur. Həyatını. Allahım, məni səni zikr etməyə sənə şükür etməyə və sənə gözəl tərzdə ibadət etməyə müvəffəq et. Əgər mümin ömrü boyu Allahı zikr edərsə, qəlbi həmişə rahatlıq tapar, ömrü boyu Allahın ona verdiyi neymətlərə şükür edərsə, Allah ona verdiyi neymətlərini artırar və ən son və ən gözəl neymət də cənnətdir və ona gözəl tərzdə ibadət etməyi nəsib edərsə, dünyasını və axirətini qazanır. Yadınızdan çıxmasın. Allahümmə əyni alə zikrikə və şükrikə və husn ibadətikə. Həmçinin Peyğəmbər s.a.v. ümmətin ən çox qorxduğu fitnələrdən biri də bu deyəcəyim hədisdə öz təsdiqini tapıb. Üç fitnəni bir hədisdə deyir. Bir ümmətim üçün ən çox qorxduğum şey ulduzların xeyir və ya ziyan verməsinə iman gətirmək, qədəri təkzib etmək və bir də ixtiyar sahiblərinin ədalətsizlik etməsidir. Hazırki dövrdə özünüz görürsünüz, kafirləri bir kənara qoyuram. Müsəlmanlar, müsəlmanlar əksəriyyəti falçılara, kahinlərə, baxıcılara inanırlar. Və Rasulullah s.a.v dediyi kimi də olub. Kim də onlara inanırsa bilirsiniz. Peyğəmbər s.a.v-in hədisi var. Kim onlara inanarsa, Allahın nazil etdiyi kitaba və bir rəvayətdə də Peyğəmbərinə küfr etmiş olar. Həmçinin qədəri təqzib etmək qədərə inanmayanların sayı da artıb. Və bu da çox təhlükəli bir şeydir. Allahın yazdığı qədərə inanmamaq, Allaha inanmamaq deməkdir. Bu iki qorxulu, təhlükəli fitnənin yanında ədalətsizliyi də Peyğəmbər s.ə.v-in rəhbərliyin ədalətsizliyini qeyd etməsi onu göstərir ki, onun günahı bunun günahına bərabərdir. xalqa, millətə zülm etməyin günahı əlbəttə ki, böyükdür. Və buna görə hər bir ixtiyar sahibi qiyamət günü Allahın qarşısında sorğusal olacaq. Həmçinin Peyğəmbər s.a.v-in bu ümmət üçün ən çox qorxduğu şeylərdən biri də zina və bir də nəfsin istəyinə uymaqdır. Yəni, günah işlər görmək. Rasulullah s.a.v bu ümmət üçün dünya malına uymaqdan sonra qadının fitnəsindən qorxurdu. Kişilər də bu zamanda görürsünüz, qadınların fitnəsinə necə düşür? Qadına görə dinini atanlar var, qadına görə dində zəifləyənlər var, qadına görə məscidə gəlməyənlər var və s. və s. Allah onlara hidayət versin. Həmsinin Rasulullah s.ə.v hədislərin birində buyurur ki, Sizin üçün ən çox qorxduğum şey odur ki, birisi olduqca gözəl Quran oxuyacaq və İslam dininin dayaq olduğunu göstərəcək. İslam dininə can yandırdığını göstərəcək. Sonra ox ovunu dəlib keçdiyi kimi bu dindən sürüşüb çıxacaq, cəmaatdan uzaqlaşacaq, ayrılacaq. Bu dini arxa tərəfinə atacaq öz fikrini, öz rəyini yürütməyə çalışacaq. Qonşusunun üstünə qılın çəkəcək və zənnə qapılaraq onun müşrik olduğunu iddia edəcək. Sahabə soruşdu, ey Allahın Peyğəmbəri, onlardan hansı biri müşrik olmağa daha yaxındır? Sahabə niyə bu sualı verir? Çünki adamın ağzından çıxan söz qalxır göyə, sahibinə layiq olsa ona layiq olur. Əks halda özünə qayır. Kiməsə müşrik, kafir, münafiq, fasik və s. desən, ona layiq olmazsa sənin özünə qayıdacaq. Bu demək deyil ki, kiməsə müşrik demək olmaz. Bəziləri iddia etdiyi kimi. Hamını ucdan tutma, müsəlman sayırlar. Allaha iman gətirib bəs edir. Belə də olmaz. Əvvəla Quran-ı kərimdəki ayəyə ziddir. Allah subhanətə Quranda deyir, وَمَنْ أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَسْتَ بِمُؤْمِنِينَ Sən nə qədər çalışsan da insanların əksəriyyəti iman gətirməyəcək. Əksəriyyəti iman gətirmədiyi halda əksəriyyətinə necə iman gətirmiş kimsələr deyə bilərik. Bu bir. İkinci, digər ayədə Allah s.ə.v deyir, وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ Bunların əksəriyyəti Allaha Müşrik olduğu halda iman gətirir. Deyir Allah var. Allaha inanıram. Ancaq eyni zamanda da şirk edir. Müşrikdir. Beləsinə necə müsəlman deyə bilərsən? Beləsinə də müsəlman deməyin özü böyük günahdır. Demək, orta yol tutmaq lazımdır. Ucdan tutma hamıya müsəlman demək və olmaz. ve aynı zamanda kime geldi müşrik demek de olmaz. Sahaba bu sualı verəndə Peyğəmbər s.ə.v görün nə deyir? Sahaba sual verəndə ki, ya Rasulullah, onlardan hansı biri müşrik olmağa daha yaxındır? Peyğəmbər s.ə.v deyir, ittiham edən kəs müşrik sayılmağa daha yaxındır. Ehtiyatlı olun qardaşlar. Kimi gəldi? Şirkdə ittiham eləməyin. hədislərin birində Rasulullah sallallahu aleyhi və sələm buyurur ki, Mən qalə hələkən nəs fəhuvə əhləkuhum Kim desə ki, filan kəslər bədbəxt oldu, müşrikdir, kafirdir, münafiqdir, fasiqdir və s. Kim bu cür rahat kəlməni istifadə eləsə, onun özü bədbəxt olanların ən betəridir. Bu mövzuda ehtiyatlı olun, qardaşlar. O biri mövzuda da həmsinin müşrikə, kafirə 700 üzr tapıb müsəlman saymağa onları çalışmayın. Siz onları müsəlman saysanız da Allah onları müşrik, kafir sayır. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yenə hədislərin birində deyir ki, sizin üçün ən çox qorxduğum kimsələr bəlağətli danışığa malik olan münafiqlərdir. Müsəlmanlar arasında Elə münafiqlər var ki, özünü müsəlman, mömin kimi göstərir və danışıq qabiliyyəti də o səviyyədə gözəldir. O qədər gözəldir ki, cəmat ona inanır. Belələrinin danışdığı yalana görə qəbirdə ağzını cıracaqlar. Qiyamətə qədər. Hədis Səhiyyə Əl-Buxaridədir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir, qəbirdə mənə bir nəfər göstərdilər sağ tərəfdən ağzını cırırdılar dəmir qarmaqla. Sonra sol tərəfdən cırırdılar, sol tərəfi cırana qədər sağ tərəfi dişirdi. Sağ tərəfi cırana qədər sol tərəfi dişirdi. Beləcə qiyamətə qədər onun ağzı cırılacaqdır. Soruşdum onun halı niyə belədir? Dedilər ki, bu adam yalan danışardı və yalanı hər tərəfə yayarlar. Hamı da onu doğru xəbər kimi qəbul edərdi. Nəyə görə Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm bir dəfə sahabələrin yanındaykən söykənmiş olduğu halda əvvəlcə deyir ki, ən böyük günah Allaha şərik qoşmaqdır. Sonra qalınca deyir, valideynin üzünə ağ olmaqdır. Sonra qalxıb oturur. Biraz da həyəcanla, biraz da qəzəblə deyir, yalan danışmaqdır, yalan danışmaqdır, yalan danışmaqdır. Yalan danışmaq cəmiyyət arasında elə bir, böyük bir fəsad törədir ki, elə böyük fəsad törədir ki, heç o fəsadı nə şirk, nə başqa bir şey törətmir. Az bir zamanda. Alimlərdən biri deyir ki, sehirbazın bir ildə törədə, bil, törədə bildiyi fəsaddan daha böyük fəsadı cəmaat arasında söz gəzdirən adam. Ondan ona, ondan ona yalan xəbərləri yayıb fəsad törədən adam törədir. ən qorxduğum şey bəlağətli danışığı olan münafiqlərdir. O bir hədisdə Peyğəmbər s.a.v. deyir ki, Məsih-i Dəccal istisna olmaqla sizin üçün ən çox qorxduğum kimsələr insanları zəla zəlalətə çağıran <laughs> imamlardır. Diqqət edin, demir müsəlman, mömin, sıravi insanları qəst eləmir. İnsanları zəlalətə çağıran imamlardır. Niyə? Çünki hamı ona inanır, o da ağlına gələni danışır və cəmatı zəlalətə aparır. Bir məzəli əhvalat danışım sizə, olmuş əhvalatdır. Böyük alimlərdən Əhməd bin Həmbəl və Yəhyə ibn Məyin rahiməhumullah, ikisi də gəlir bir məscidə namaz qılmağa, cümə namazına. Baxırlar ki, cüməni aparan imam ağlına gələni danışır cənnətdən və cəhənnəmdən. Və elə şeylər danışır ki, insanların qəlbinə toxunur. Və insanlar inanır və ağlayır, hamı ağlayır. Və hər hədisi deyəndə istinad edir. Deyir ki, bu hədisi mənə Əhməd ibn Həmbəd danışır. Bu hədisi mənə Yahya ibn Məhin danışır. Bunlar da biri-birinin üzünə belə baxır ki, bu nə danışır? Harada biz buna bu hədisi danışmışıq? Cümə bitirə, bitəndən sonra Cəmaat dağılışandan sonra hər ikisi yaxınlaşır imama. Qardaş, bu hədisləri haradan işləsən? Deyir Əhməd bin Həmbəldir. Əhməd bin Həmbəldir mənəm, Əhməd bin Həmbəl. Mən sənə heç tanımam. Biraz fikirləşir, deyir, onda deyəsən Yahya bin Mayin. Yahya bin Mayin deyir, mənəm. Yahya bin Mayin, mən səni tanımam. Qəzəblənir imam. Deyir, yer üzündə elə sizsiz Əhmədlə Yəhya. <laughs> Allah bakma. Bax, siz gülürsünüz. Lakin, lakin onlar belə şeyə ağlayırlar. İbn Baz Rahiməhullaha bir nəfər gəlir, deyir ki, şeyh, həd ziyarətində bir nəfər o birisindən soruşdu ki, filan səhv eləmişəm, neyin? O da dedi, get qurban kəs. Halbuki heç o əmələ qurban düşmür. Əstəğfirullah desən, bağışlayacaq Allah qala. Lakin insanda cürətə baxan, dinin adından nə cür cürət edib yalan danışır. Özündən fətva verir. Bilmədiyi bir şeyi deyir. Məclisdə olanların hamısı gülməyə başladı ki, bu şeyə görə qurban düşür. Gülməli gəldi onlara. Amma İbn Baz Rəhməhullah bir başladı ağlamağa. Ağlaya-ağlaya dedi ki, subhanallah, gör müsəlmanlar nə günə qalıb ki, cürət edib Allahın adından, dinin adından ağlına gələni danışırlar. Ən qorxduğum şey zəlalətə aparan imamlardır. Diqqət edirsinizmə? Lakin, qardaşlar, bundan da qorxulu şey var. Diqqət edin. Bundan da qorxulu Dəccalın fitnəsidir. Həmin hədisdə Peyğəmbər s.ə.v deyir, Məsih Dəccəl istisna olmaqla. <clears throat> Dəccalın fitnəsi. Dəccalın fitnəsi o dərəcədə təhlükəlidir ki, Rasulullah s.ə.v deyir, eşitsəniz ki, Dəccal şərqdədir, qərbə tərəfdir. Yəni, istiqamətinizi dəyişdirin, onunla qarşılaşmayın. Onunla qarşılaşan hər kəsi yoldan çıxaracaq. Və ələl xüsusda Kəhv surəsinin əvvəl və ya axır 10 ayəsini əzbər bilin, təkrar edin tez-tez ki, o ayələr sizi Məsih Dəccaldan qoruyacaq. Əbu Səid el-Xudri radiyallahu anh rəvayət edir ki, bir gün biz Məsih Dəccal barədə söhbət edərkən Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm bizim yanımıza gəldi və dedi Sizin üçün Məsih Dəccaldan daha qorxulu olan bir şey barədə sizə xəbər verimmi? Diqqət edin, Məsih Dəccaldan da qorxulu fitnə var bizim üçün. Onu müsəlmanların əksəriyyəti bilmir, bilənlər də ona elə böyük əhəmiyyət vermir, əksəriyyət də bu fitnəyə düşür. Sahabilər bəli deyəndə Rasulullah s.ə.v buyurdu, bu gizli şirkdir. Riya, riyakarlıq, gizli şirkdir və bu şirki Allah-u Teala bağışlamır. Qiyamət günü üç sinif insan gətiriləcək. Biri alim olub, deyəcək ki, sən elmi, Sənə alim deyə, desinlər deyə öyrənirdin, cəhənnəmli olacaq. Biri zəngin adam olub, deyəcək ki, sən var dövlətini xərcləyirdin ki, səni tərifləsinlər, desinlər, nə ələ açıq, səxavətli insandır. O da cəhənnəmli olacaq. Üçüncüsü də vuruşub ölən insan olacaq ki, ona deyəcək, sən vuruşurdun ki, sənə qəhrəman desinlər. O da cəhənnəmli olacaq. Budur riyanın nəticəsi. Gizli şirki Allah qala bağışlamır. Və Rasulullah s.ə.v deyir, elə ki, adam qalxıb namaz qılır və başqa birisinin ona baxdığını görüb namazını gözəlləşdirir. Gizli şirkə gör nəyi məsələ çəkir? Namazı. Çünki sən bunu gündəlik eləyirsən 5 dəfə. Və ən çox bu halda sənə həmin o riya gələ bilər. Birisi namaz qılır və eşidir ki, kənardan ona baxanlar deyir, nə qəşəng namaz qılır bu namazı bitirir, deyir, sizə bilmirsiniz, mən orucu da tutmuşam. Namaz da batil olur, orucu da. Ona görə Rasulullah s.ə.v deyir ki, çalışın sünnə, nafilə namazlarını xəlvətdə qılasınız. Nafilə namazlı, namazını təklikdə qılanın savabı, cəmaat yanında qılanın savabından 25 dəfə çoxdur. Başqa bir hədisdə rəvayət edilir ki, bir gün Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm sahabələrinə deyir, sizin üçün ən çox qorxduğum şey kiçik şirkdir. Sahabələr soruşanda ki, kiçik şir nədir ya Rasulullah? Diqqət edin, sualdan aydın olur ki, sahabələr şirki görürdülər. Açıq aydın insanlar o vaxt şirk edirdi. <clears throat> Qurban kəsirdi, nəzir verirdi, bütlərdən nəsə istəyirdi. Gizli şirkin nə olduğunu sahabə başa düşmür. Və Rasulullah sallallahu aleyhi və sələm deyir, bu riyadır. Qiyamət günü Allah insanların mükafatlandıracağı zaman riyakarlara belə buyuracaq. Gedin, dünyada özünüzü göstərdiyiniz adamların yanına. Baxın, görün onların yanında bir xeyir tapa biləcəksinizmi? Onlar öz hayında olacaq. Və sonda şirkin İstər böyüyündən, istər kiçiyindən qorunmaq üçün sizə bir dua öyrədəcəm. Bunu da qulağınızda sırq edin. Bayaq öyrətdiyim dua ilə bərabər. Demək, Məqil ibn Yəsər radiyallahu anh deyir ki, bir gün mən Əbu Bakr Əs-Siddiq radiyallahu ilə bircə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin yanına getdim. Kimdir ya Əbu Bakr Əs-Siddiq radiyallahu anh kimdir? Əhsən, sonra. Sonra. Sonra. Sonra. Ən əsası bu ümmətin Peyğəmbər s.ə.v-dən sonra ən xeyirlisi radiyallahu anhu Peyğəmbər s.ə.v ona görün nə buyurdu? Ey Əbu Bakar, şirk sizin aranızda qarışqanın ayaq səsindən də gizlindir. O birinizin yanından qarışqa keçsə, onun ayaq səsini eşidərsinizmi? Eşidə bilərsiniz? Həmin o şirk, Peyğəmbər s.ə.v-in qəst etdiyi şirk, qarışqanın ayaq səsindən də gizlindir. Abu Bakır təəccüblə deyir, ya Rasulullah, məyər şirk Allah yanaşı başqa bir məbud qəbul etmək deyil? Sahabələr bunu görmüşdülər. Görmüşdülər ki, Allahla yanaşı başqa bir bütə qurban kəsmək, nəzir vermək, dua etmək, kömək diləmək və s. budur şirk. Bu da aşkardır. Hamı bunu görür. Gizlin şirk nə olan şeydir? Abu Bakr bilmirdi. Və Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona yenə bir daha təkrar edir və bu dəfə sözün əvvəlinə and əlavə edir. Canım əlində olan Allaha, canım əlində olan Allaha and olsun ki, şirk sizin aranızda qarışqanın ayaq səsindən də gizlindir. Abbaqır artıq başa düşür ki, bu şirkin elə bir növüdür ki, onu Peyğəmbər s.a.v. bilir. Və Rasulullah s.a.v. izah edir ki, bu riyadır, gizli şirkdir. Sonra gözəl bir dua yaradır ona. Bir, ey Abbaqı, sənə elə bir şey öyrədinmi ki, onu dediyin zaman şirkin azı da səndən uzaq olsun, çoxu da. Allah s.ə.v. səni böyük şirkdən də qorusun, kiçik şirkdən də. İstəyirsiniz bunu qardaşlar? Bəli. Hamı bunu istəyir bilsin. Çünki bu vaxt bu bugünkü zamanda əksəriyyət Allaha şərik qoşur. Bilərəkdən və ya bilmərəkdən. Əksəriyyət də bu duadan qafildir. Halbuki bu duanı hər bir mömin hər gün etməlidir. Hər səhər yuxudan oyandığı günorta, axşam nə vaxt yadına düşdü, bu duanı etməlidir ki, Allah Subhanahu taala onu qorusun. Görün Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bunu kimə öyrədir? Kimə öyrədir? E ümmətin ən xeyirlisinə, deməli, ümmətin ən xeyirlisi Allaha şərik qoşmaq ehtimalı var. Öyrədir ki, bu duanı eləsin və o ehtimala düşməsin. Deyir, deyir. Allahümmə inni əuzbikə ən uşrikə və ənə ə'ləm və əstəğfirukə limə lə ə'ləm. Müsəlman qalasında bu dua olmalıdır, səhv eləmirəm. Allahım, bilərəkdən sənə şərik qoşmaqdan sənə sığınıram və bilməyib etdiyim şirkə görə səndən bağışlanma diləyirəm. Həqiqətən də Əbu Bakır radiyallahu anhu bu duanı qulağında sırğa edir. Və daim bu duanı edir və daim çalışır ki, riyakarlıqdan uzaq olsun. Və günlərin bir günü cəmaat arasından birisi onu həddən ziyadə tərif etdikdə Allaha yalvarıb dua edib deyir. Allahummə la tuaxizni bimə yəkulun və cəlni xayran mimmə yəzunnun və firli mə lə yələmun Allahım onların bu sözünə görə məni qınama, məni barəmdə zənn etdiklərindən də xeyirli et və onların bilmədiklərinə mənim gizlin xəlbətdə etdiyim günahlarımı mənə bağışla. Biz də həmçinin Allahdan diləyək ki, Allah subhanət hələ bizlərə əvvəla onu zikr etməyi, ona şükr etməyi və ona gözəl tərzdə ibadət etməyi ölənə qədər müvəffəq eləsin. Amin. Həmçinin şirkin böyüyündən də, kisiyindən də, gizlinindən də, aşkarından da bizi qorusun. Amin. Və bizləri mömin kimi bu həyatda yaşamağa, mömin kimi bu dünyadan köçməyə müvəffəq eləsin. Amin. Möminlərlə bir yerdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin hovuzunun başında köl öz kölgəsinin altında həşr olunmağı və onlarla bərabər cənnətə daxil olmağı nəsib eləsin. Amin. Subhanakallahumma və bihamdik, əşhadu an la ilaha illa entə, əstəğfiruka və ətubu ilayk. Allah razı olsun.